الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال ايضا ان للمتقين مفازا لغو وتكفوا الاسلام تمو katika ramadhani ya mwisho tumo katika Ijumaa inayofuata bila shaka tutakuwa katika mwezi mkuu wa Ramadhani. Ramadhani utukufu wake na uzito wake imekuja kwa kuteremshwa kitabu kitukufu aliyoteremshiwa mtume mtukufu umma mtukufu Qurani hiyo Mwenyezi Mungu ameleta kwa watu maalum kwa kazi maalum kazi yenyewe ni kuongoza wanadamu kuwasimamia na kuendeshea taratibu zao za kila siku za kimaisha Mwenyezi Mungu anasema katika aya zilinamba bana sawi akasema shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremshwa ndani yake Al-Qur'an kitabu hiko ile kuongoza anas anas ni binadamu awe aiwayo awe atakayokuwa anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni binadamu awe hamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni binadamu Qur'ani imekuja ili muongoze leo muongozo huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haufanyi kazi katika maisha yetu ya kila siku mwongozo huu umeweka utaratibu ya mwanadamu namna gani anaweza kuamiliana na nafsi yake mwenyewe ndani yake panapokaliwa akhlaqi uvaaji ulaji kipi ule kipi unywe alkadhalika ukaweka mahusiano baina ya mwanadamu na muumba wake maswala ibadati swala swao zakaa na nyinginezo katika maswala ya ibadati ni mwanadamu yeye na muumba wake kisha Uislamu kaika muamala baina ya mwanadamu na mwanadamu mwenzi wake. Haya yakawa ni masuala yanayohusiana muamalati, ndani yake pana nidhamu al-uqubat, kwamba huyu kamili anaudu katika biashara kamdhulumu, huyu ka jaribu kufanya machafu na mtoto wa huyu huyu haya ni masuala ya muamala tutampoliti ardhi huyu Islamu kupitia alquran Karim ambao ni kwa wanadamu umeweka mafungamano yote ya mwanadamu leo upande wa masala ya muamalati umeanguka kubwa kwa sababu hakuna nidhamu ya kiutawala ambayo inaweza kusimamia sheria hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zifanye kazi katika masuala yote ya maisha ya mwanadamu leo hotuba yetu ni nidhamu ya Kiislamu pekee ndio itakayoongoa kizazi, familia na maadili. Nidhamu ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya Al-Qur'an Karim. Nidhamu ya Kiislamu ya kiutawala ndiyo itakayoweza kuokoa kizazi, familia na maadili katika jamii. Fahamu kampeni chafu inayoendelea ulimwenguni kampeni ya mabarazuli LGBTQ+ hapa kuna makundi takriban matano na manne kuna malesbian magai bisexual transgender kuna wanawake wanataka kuwa wanawake wenzao wao ni lesbian kuna magari wanaume wanaingilia wanaume wenzao kuna matransgenda humu wanaojibadilisha majinsia mtu ni mwanaume anataka kuwa na maumbile ya kike na bisexual na wale ambao wanatumia tuku zote mbili hawa ni watu ambao wanatumia alama ya rainbow alama ile ya upinde wa mvua na hapa waislamu wanatakiwa tufahamu tunapo nunua vitu tunapochukua vitu tunapopokea vitu ni lazima tufahamu vitu vimebeba ajenda gani vimebeba hadhara gani vimebeba ufahamu gani wa kijumla wa maisha wa watu wengine sisi hatuwezi kuvaa shati ama kanzu zilizokuwa na misalaba halikadhalika tunatakiwa tuwe na amani pia ya kuangalia yale ambayo yanayogongana na sisi waislamu hii alama haikuwa tatizo lakini sasa imekuja tatizo kwa sababu kuna watu waongo wanaitumia alama hii ya upinde wa mvua wanaitumia kwa ajili ya kuweza kupromoti hayo mambo yao ya ushoga chanzo cha hii fikra ovu ya kutaka wanaume waoane na wanaume wao wanawake na wanawake wengi wao chanzo chake msingi ni fikra mbovu fikra ya demokrasia fikra ya kiuhuru fikra mtaka mwanadamu awe huru afanye atakacho na wakaja na kinachoitwa haki za binadamu neno nzuri lakini limebeba maana chafu neno haki haki ni neno nzuri lakini likabeba maana mbaya kwa sababu wao walikuja na haki za binadamu walikuja na tafsiri maalum na wakawa wakimaanisha kupiga sheria za Allah subhanahu wa ta'ala wakawa na taawili yao neno ya haki za binadamu zile ambazo si haki wakazifanya kuwa ni haki kwa hiyo kwa tiketi ya haki za binadamu wanaonekaniwa hawa ni binadamu wana haki ya kufanya watakayo ni uhuru wake mtu akitaka asubuhi kuwa Muislamu na awe jioni kuwa kafiri na awe mtu akitaka kufanya anachotaka ni uhuru wake maadamu aliendelea uhuru mwingine haya yanachagizwa na nidhamu ya kidemokrasia hii nidhamu wengi wetu tunaikumbatia wengi wetu tunaishikilia tukiona kana kwamba nidhamu hii eh inaishia kwenye uchaguzi pekee tukiona nidhamu hii ya demokrasia ni katika kumweka mtawala kumbe hii ni pana ni lazima na vile nguzo zake za uhuru uzikubali na hakika si kana kwamba hivi nidhamu zetu na serikali zetu pinga kidhati masuala ya, ya, ya ushoga si kweli makazino yako wazi ya mashoga mashoga wanafahamika tempu zao wanafahamika mitaani wanafahamika sehemu wanapojiuza hamna chombo cha leo na kimoja kitaenda kwa shule ya hapo tutatembea nao siku hizi wanafanya birthday katika hadharani tu kwa kiume anakuwa tunaalikwa baadaye tunaalikwa tunaamiliana nao maadili yamekuwa mabovu nani wa kurekebisha ni nidhamu ya kiislamu ya kiutawala pekee ndio inayoweza kutibu haya chengine warasilimali kwa nidhamu yao ya kibepari kwa sababu hii LGBT inafaidiwa na mabwenyenye wa kirasilimali wa kibepari wanaomiliki karibu robo tatu ya uchumi wa dunia wao ndio hii na lengo lao kubwa wanasema Bidhaa ni chache na watu ni wengi. Lengo ni kupunguza hawa watu. Lengo ni kupunguza watu duniani. Wanapunguzaje? Wakaja na family plan. Lakini nayo itagonga ukuta. kuja na ndoa za utotoni. Sasa wanakuja na masuala ya ushoto mwanamke akiwa mwanamke mwenzake mwanaume akiwa mwanaume mwenzake wanaume ni wachache kidali kawaida nao wanaume wajibadilishe tena maumbile wale wanawake unategemea kutakuwa na mkazi gani duniani unategemea kuna kizazi kitakachokuja tena kwa hiyo lengo lao la kupunguza idadi ya watu litaenda kufikiwa na ile rasilimali nyingi itabaki mikononi mwao wachache lakini hawa watu wakiendelea kuzaliana hawa hii hii rasilimali wanaiona ni ndogo ila hadi Mungu anasema wazi alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata si kweli kwamba ardhi haitoshi hivi ni fikra mbovu za watu ambao eh wana roho mbaya hawataki mustawa wote wa binadamu wanajitazama wao wachache ardhi itoshelezi hai kwa maiti kuna bahari huko kuna madini chungu nzima kuna wale wa kufua na wale wa kuua binadamu بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ndugu watukufu wa Kiislamu na kuhusiani tena na kuhusia nafsi yangu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine tena na mada yetu ni nidhamu ya Kiislamu ya kiutawala pekee ndiyo inayoweza kulinda vizazi, familia na maadili. Wa magharibi fikra yao ya kiuchumi inayoonyesha kwa maana duniani bidhaa ni nyingi ni chache na watu ni wengi ndio inapelekea haya yote kiwazi wa rasilimali kana kwamba wamesimama kupigana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio uhalisia lililosemwa halali na Mwenyezi Mungu wao watalisema haramu na lililosemwa haramu na Mwenyezi Mungu wao watalisema halali ilimadi waende kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wanafahamu wa rasilimali Uislamu ndio pekee ambao unaweza kuwashiria wao na ulafi wa rasilimali zilizokuwepo katika mgongo wa ardhi ni Uislamu pekee ulifanya hivyo nyuma na utaendelea tutozoni kufanya hivyo wanafahamu hivyo leo wanaona binadamu ni wachache baada ya wanadamu ndio wapelekee wazaliano wa wengi ili nguvu patikani patikane na uzalishaji uwe kwa wingi kwa wingi na rasilimali zipatikane kwa sababu ardhi iko kama ni kwa watalima watalima watu huku watalima kule watalima kwingine ardhi ikatosha tu bahari ipo watu watakuwa huku watakuwa kule watakuwa kwingine watu itatosha tu lakini warasilimali wao wanachokiangalia ni wao wachache eh na Mwenyezi Mungu alishazungumza na Qur'ani kwamba mali hizi zina mgawanyo maalum kaida yakuna dulatan baina al-aghnia ili tuwe kinyang'anyiro kwa matajiri pekee suala ni moja nani sasa wa kulinda jamii twaona baadhi ya serikali hujiweka nyuma na hutuma baadhi ya taasisi zifanya zifanye lakini kihakika si ardhi za Afrika wala biladi za Kiislamu zenye nia ya kweli ya kuzuia hii kampeni chapa ya LGBT kwa sababu wao mabwenyenye wakubwa ndio wenye kuamini hawa na siasa wetu ndio wenye kuelekeza kitu wafanye kitu wakifanye japokuwa mengine upiga hatua wenyewe wanaotumwa uona pia hili ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu ni binadamu na mfumo wao ni mfumo wa kinyama kihakika hauna ubinadamu tunaona mgabe anajaribu lakini ni sarakasi za kisiasa mwisho wa siku ataamkia kule lakini uhalisia hakuna katika bilaji yoyote za Kiafrika wala za za, za Kiarabu za Kiislamu zenye nia ya kweli ya kuzuia jambo hili la ushoga kwa sababu wao wenyewe wameikumbatia demokrasia na wanaipigia chakuru wanaingania demokrasia hiyo ndiyo inayotaka watu wawe huru wafanye watakayo uhuru binafsi uhuru wa kimtaji uhuru wa kiuchumi ni hiyo demokrasia sasa leo mwanamke anasimama tena mwanasiasa kidemokrasia anapiga ushoga nani hatua ya kibinadamu lakini ni sawa suru anapinga nya anakubali nyama anapika supu ambayo inazalisha nyama hiyo supu yenyewe ndio hiyo demokrasia ya nyama yenyewe ambayo haya ni jeni tabia yake sasa watu kutembea uchi watu kutusitume watu kufanya vile watu na zikalindwa hizo kwa kitendo kwamba hizo ni haki za binadamu Uislamu umeweka hukumu kwa wanaofanya na wanaofanyiwa vitendo vya kauhuru na hukumu yao kwa sababu hawa si binadamu hawa si binadamu leo ukamwingilie mwanadamu mwenzi wako mwanaume mwenzi wako badala ya wanawake mwenye Mungu amezungumza katika Qur'an hawa hukumu yao hukumu wao lao kuna hukumu ya Kiislamu kuna utawala wa Kiislamu basi wanatekelezwa hukumu ya kuuawa anayefanya na anayefanyiwa Lakini leo nidhamu ya kiutawala haipo. Tutabaki kwa raha, tutabaki kwa nafiji watu waache vitendo hivyo. Laana Allah akatuongoza, mvua hakuna. Eh, zikinyesha zinanyesha kwa kutegea tegea kwa sababu watu tumezidisha mambo machafu, mambo maovu, mambo yanayomtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu kubwa ya sheria za Mwenyezi Mungu hazifanyi kazi katika maisha ya ulimwengu huu yatosha kuwa ni dhambi kubwa hiyo kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu ni nidhamu ya Kiislamu pekee ndio itakayoweza kulinda vizazi jamii pamoja na maadili kwa ujumla inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا يا إلهي من مجيبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ندعوك كما مكنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم